un eh, vēlējos eh, apstāties ar jums, godājumie radījuma arī Latvijas klausītāji, pie šīs svētdienas, kad baznīca svinēja pasaules trūkumcietēju dienu. Eh, šīs notikums jau ir astoto reizi, un to ir iedibinājis pāvests Francisks 2017. gadā ar tādu vēlmi veicināt nabadzīgo lomu sabiedrībā pievērst uzmanību šim jautājumam un atbalstīt e, tos, kam tas visvairāk ir nepieciešams. Pāvests arī ir e, uzrakstījis skaistu vēstījumu tieši šim gadam, kuru moto ir ņemts no Sīra Hadāla grāmatas e, Nabagu lūkšana paceļas pie Dieva, no Sīra Hadāla grāmatas 21. nodaļas. Un arī jau šie vārdi, Nabaga lūkšana paceļas pie Dieva, norāda uz to, ka cik ļoti Dievam rūp nabagi. Un eh, pavests nebeidz atkārtot, ka Dieva sirdī viņiem ir privileģēta vieta. Eh, dievs ir uzmanīgs pret tiem, kas eh, īpaši bieži vien no sabiedrības tiek izstumti, nepieņemti. Tie ir svešinieki, migranti, bāreņi, atraitnes. Dievs uzklausa nabaga lūkšanas un ciešanu priekšā kļūst uh, tiešām pazemīgs, e, viņš vēlas, lai mēs īstenotu taisnību un e, paši nu, līdzdarbotos e, tajos procesos, kas piešķirtu katram cilvēkam vienādas tiesības, kur būtu solidaritāte, līdzatbildība. Zimīgi arī bija šis žests, ko varbūt arī radījumā arī Latvija klausītāji ievēroja vairāk kā ar 1300 trūkumu cietējiem – pāvests Vatikānā, Pāvila 6. zālē pusdienoja, un tas arī ir ļoti nu, simbolisks žests, caur kuri pāvests vēlas pievērst visas baznīcas uzmanību. Šis notikums arī ļoti sasaucās ar mūsu Karitas Latvija 20 gadu jubileju. Arī tieši šī baznīcas organizācija gribēs nosaukt vairāk kā ne tikai struktūra, bet kustība, jo mēs e, zinām, ka žālsirdība ir viens no evaņģēlijā pamat postulātiem. Tieši tādā veidā arī karitas mums atgādina, kā mēs katrs varam līdzdarbotos, lai mazinātu cilvēku ciešanas, lai ieraudzītu vājāko, trauslāko, lai apmeklētu trūcīgo un lai padomātu, kādā veidā mēs varam e, līdzdarboties uh, lai cilvēku ciešanu būtu mazāk. Zīmīgi, ka tiešajā svētdienā pāvests eh, simboliski pasvētīja 13 atslēgas, un eh, šis skaitlis 13 simbolizēja 13 eh, valstis, kur Vincentiešu kopiena būvēs 13 mājas, kas būs mājvietas tieši trūcīgajām ģimenēm. Starp valstīm ir tāda kā Sīrija, kur bijis karš, uh, Tāpat arī daudzās citās vietās e, baznīca vēlas, e, lai nabagi, tā var teikt, tiktu integrēti, uzņemti, lai viņu stāvoklis tiktu labāk saprast un mēs arī labāk e, apzinātos nabadzības problēmu un meklētāji risinājumus. Tieši to arī pāvests savu uzrunā svētās misas laika uzsvara, ka mēs visi par to esam atbildīgi – Zīmīgi, ka arī mm, Vatikāns e, šī gadījumā kongregācija, kas īpaši tad darbojas šī sfērā, spēja arī sadarboties ar daudzām citām pasaules organizācijām, kā Karitas, e, bet arī Sarkano Krustu, kurš tieši um, arī uh, rūpējas un uh, gatavoja šīs uh, svētku pusdienas, tāpat arī šī pārtika tādās mugursomās tika dota mm, šiem cilvēkiem, kas bija sapulcējušies kopā ar pārtiku higienas um, piedarumiem, kurus tad arī bija sagatavojušie vincentiešu tēvi. Vatikāns eh, vienmēr īpašā veidā mm, cenšas iestāties un atcerēsimies, ka jau pāvests Jānis Pāvils II svētais vēlējās, lai Vatikāna teritorijā būtu eh, Kalkutas māsas eh, žālsirdības misionāris, lai ar savu kalpošanu viņas būtu klāt tiem, kas bieži vien ir uz ielas, kam ir kādas vajadzības vai trūkums – šī diena, ko mēs eh, svinējam, lai tām patiešām atbalsojas un prieks par dažādām iniciatīvām draudzēs, kas pievērš uzmanību eh, nabagiem, kas eh, pieņem kā lēmumu, piemēram, apmeklēt bāreņu namus. Mums ir arī liela žēlistība Karitas organizācijai ir uzticēts Grašu bērnu nams, kurā arī darbojas gan darbinieki, gan brīvprātīgie, kas ļauj mums labāk arī nu, saprast, satikt bērnus, arī vingrināties un redzēt gan bērnu praktiskās vajadzības, gan arī padomāt par viņa garīgajām vajadzībām. Paldies arī visām tām draudzēm, kas jau ir uzņēmuši nabagus, gatavojot viņiem eh, svētku pusdienas vai uzaicinājuši draudzē, vai arī tā darījis uz priekšu, zinu, kā arī Svētā Jākaba katedrāle, gatavojās eh, nākošā svētdienā svarīgākajam mm, šim pasākumam. Eh, šī diena, kas tika svinēta, ir īstenībā tāds pastāvīgs aicinājums būt eh, modriem un pretīm nākošiem tiem, kas atrodas lielākās vajadzībās, jo īpaši gatavojoties svētājiem gadam, uh, kas pavisam drīz ir iesāksies, eh, Vatikāns ir aicinājis, lai arī tieši eh, nabagi tiktu mm, uzņemti, eh, izprasti un baznīcas kopienā viņi arī atrastu savu vietu. Ļoti iesakāms, protams, ir pats dokuments, ko tieši pāvests rakstīja 17. novembrī šai 33. Mm, liturģiskai sveidienai, uh, kur savā vēstījumā viņš saka, ka katrs kristietis, katra kopiena ir aicināta būt par Dieva darbarīkiem, nabadzīgo atbrīvošanā, eh, palīdzēt un viņus eh, integrēt sabiedrībā. Tas nozīmē, ka mums visiem ir jābūt iejūtīgiem un jāieklausās nabagos saucienos un jāpalīdz viņiem. Viena no pamatēmām, kas eh, vies cauri mm, šim pāvesta vēstījumam, protams, ir lūkšana, lūkšana gan par eh, nabagiem, bet arī lūkšana kopā ar viņiem, atrast veidu, kā mēs varam būt eh, tuvāk viņiem, un tas ir savaida izaicinājums, kas ir jāpieņem pastorālajā darbā. Zīmīgi, ka Vatikāns arī ir izdevis e, direktīvas e, sešās valodās, tās ir iztulkotas un pieejamas, kādā veidā mēs varam veicināt, uzlabot pastorālo darbu tieši ar nabagiem e, trūkumcietējiem. Tā ir Pāvis saka, visļaunākā diskriminācija, no kuras cieš nabagi, ja mums nav šīs garīgās uzmanības, ja mēs nelūdzamies. Un Pāvis saka, lielākais vairums viņi ir īpaši atvērti ticībai, Dievam viņi ir vajadzīgi, un mēs nedrīkstam eh, kavēties piedāvāt tiem draudzību, Dieva svētību, Dieva vārdu, sakramentus, un tādā veidā viņus pavadīt un ievest eh, gan ticības, gan eh, personības briedumā. Tā ir prioritāra izvēle par labu nabagiem, un viņi ir tā privileģētā, prioritārā baznīcas daļa, kurai tad arī pāvests īpaši pievēršās. Pāvests arī šajā vēstījumā saka, ka šī diena, kurā mēs lūdzamies par trūkumu cietējiem, īstenībā, lai kļūst par tādu atgādinājumu, par ierastu notikumu, tā ir tāda pastorālā iespēja, ko nedrīkstēt novērtēt par zemu, kad mums ir jāierauga nabagi, mums ir jāieklausās eh, viņu vajadzībās, Mums ir jāietver viņi savā lūkšanā un arī labāk jāpazīst tie, kas mums ir blakus. Savā veidā tas ir nu, aicinājums uz um, satikšanās kultūru, par ko tik bieži svētais tēvs runā un atgādina. Noslēgumā šajā vēstījumā pāvis saka, tojoties svētajam gadam, es mudinu ikvienu kļūt par cerības svētceļnieku, izvirzot uh, sasniedzamus mērķus nākotnē – un neizmirsīsim saglabāt tādas mazās detaļas, eh, eh, zinot, ka tieši caur uzticību mazajām lietām Dievs var mūs svētīt. Apstāsimies, pietuvosimies, veltīsim nelielu uzmanību, smaidu, glāstu, mierinājuma vārdus, un šie žesti nav automātiski, tiem ir nepieciešama ikdienas apņemšanās. Tie bieži ir apslēpti un eh, klusi, bet vienmēr lai tos balsta lūkšana – un uh, lai mēs, uh, godāmie radījumi arī Latvijas klausītāji, tiešām esam šādi cerības liecinieki, lai tieši pēc šīs mīlestības, kas valda mūsu sirdīs, ģimenēs, draudzēs, mēs apliecinam šo savu vēlmi būt Kristus mācekļi, būt Kristus sekotāji. Ja es runātu ar cilvēku, nē, nebūtu mīlestībās, tad es būtu kā dārdošs varš vai skanošs vārgulīs, kad es būtu iekrustējošs rūsējošs pliķis. Un jā, man būtu pravieša dāvanas un visas zinātnēs, un jā, man būtu mācība, ka es kalnus gāstu, bet man nebūtu, nebūtu mīlestības. Tad, diemžēl, es nesmu nekas. Ja es runātu ar cilvēku, neģēļu mēs. nebūtu mīlestībās, tad es būtu kā dārdošs varš vai skanošs vārgulīs. Tad es būtu vien rūsējošs, rūsējošs bleķis. Un jā, es izdalītu visu savu mantu, trūcīgo uzturā. Un jā, es nodotu savu ķermeni, lai sadedzina, bet man nebūtu, nebūtu mīlestības, tad tas man nekā nelīdzētu. Ja es runātu ar cilvēku, neizsākt. man nebūtu, nebūtu mīlestībās, tad es būtu kā dārdošs varš vai sanošs vārgulīs. Tad es būtu vien rūsējošs, rūsējošs bleķis. Mīlestība ir pacietīga, laipna tā nav skaudīga. Tā nerīkojas nekautrīgi un nav uzpūtīga. Tā nav godkārīga, nedzenās pēc savā. Tā nedusmojas un nedomā ļaunu ja es runātu ar cilvēku dēļu mēmēm, bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās, kad es būtu kā dārdošs varš vai skanošs vārgulīs, tad es būtu vien rūsējošs rūsējošs pleķis. Mīlestība nepriecājas par netaisnību, bet priecājās par patiesību. Tā panes visu tic, cerē un pacieš. Mīlestība nekad nemīl. runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās. Tad es būtu kā dārdošs varš vai skanošs vārgulīs, tad es būtu vienrūsējošs rūsējošs pleķis bet tagad paliek ticība, cerība un mīlestība. Tagad paliek ticība, cerība un mīlestība. Bet lielākā no tām ir mīlestība. Bet lielākā no tām ir mīlestība mīlestība, bet tur atpaliek ticība, cerība un mīlestība. Tagad paliek ticība, cerība un mīlestība, bet lielākā no tām ir mīlestība bet lielākā no tām ir mīlestība. Godājumie radījumi arī Latvijas klausītāji, turpinot uh, bīskapa pārdomas, es vēlos uh, vērsties īpaši pie draudzēm, pie jauniešiem un eh, runāt par tezē tikšanos uh, Igaunijā, Tallinā, ar ko noslēgsies e, šis gads un e, jaunā gada diena, kas ir gan miera diena, gan dievmātes svētki, ir e, noslēgums tezē dienām. Un vēlos parunāt par šo pasākumu, vēlos parunāt vispār par tezē kopienu, jo tas sasaucās ar kristiešu vienotības aicinājumu, ko mēs īpaši svinēsim janvāra mēnesī uh, Pašam man ir vairāk kārt ir bijusi iespēja būt gan tezē kopienā, gan ņemt dalību e, šīs Eiropas tikšanās. Un, e, protams, arī lielākoties jūs ir atcerties, ka 2017. gadā šāda tikšanās notika pie mums Rīgā, kas deva milzīgu garīgu impulsu, kas ļāva arī atvērt e, mūsu draudžu durvis, iedzīvotāju durvis viesmīlībai tiem svēceniekiem, kas ir ieradās pie mums, un tāpēc, um, manuprāt, ļoti svarīgi izmantot šo iespēju, jo tieši tātad no 28. decembra līdz 1. janvārim Tallinā notiks uh, šīs tezē dienas. Vēlos gan parunāt par um, to, kādā veidā mēs varam līdzdarboties, pieteikties, sagatavoties šim ceļojumam un atgādināt, ka brālis Rožē, kā dibinātājs 1940. Uh, gadā izvēlējās Tezē ciematu, kas atrodas Francijā, eh, Burgundijas apgabalā dienvidos. Tieši tur izveidojās ekumeniska kopiena, kur joprojām ir vairāk kā simts brāļi, starp kuriem ir garīdznieki, viņi nāk no dažādām konfesijām, un viņi ir eh, tad, eh, nodevušies lūkšanai, dzīvo celibātā, dzīvo arī paklausības solījumā, uh, un um, pat laban kopienas uh, priors vadītājs ir brālis Matejs. Pēc uh, brāļa Rožē tad nāca brālis Alojis, kas bija vācu izcelsmes, vācu tautības, bet uh, tieši brālis Matejs, viņš ļoti labi pazīst Latviju, daudzkārt šeit ir bijis un ir bijis atbildīgs par um, tezē kustību Baltijas valstīs, Būtiski pirms dažām nedēļām mums bija iespēja draudzē arī rīkot šādu lielāku satikšanos eh, jauniešiem, kas būtu ieinteresēti, un eh, viens no tezē brāļiem, brālis Filips, kas ir atbildīgs par eh, sagatavošanos arī stādījumus priekšā šo projektu, iepazīstināja un arī mazliet pastāstīja, kas mūs sagaida mm, Tallinā šajās dienās. Tās ir burtiski nu, četras dienas, ļoti intensīvas dienas, kas ļauj gan kopēja lūkšanā, sadraudzībā, arī atklājot eh, tādas eh, garīgās realitātes, ko redzēsim Tallinā draudzes, eh, kristiešu mm, vienotības arī dāvanu, ko Igaunija piedzīvo, lai mm, tādā veidā mēs iesāktu jauno gadu vairāk kā cerības liecinieki – Un eh, šis pasākums ir paredzēts eh, jauniešiem, tad, tad vecumā no 18 līdz 35 gadiem. Tā kā tas ir pavisam tū, tad ir iespēja gan pieteikties eh, draudzēs, ir arī mm, Sātās Marijas Magdalēnas draudzē, pie draudzes dežurantiem vai vienkārši kontaktējot garīdzniekus, mēs mm, vēlamies arī uh, veidot lielāku grupu, bet, protams, arī ir labi, ja no draudzēm ir atsevišķas mazākas grupas, kas jau gatavojās, pārdomā un vēlas tādā veidā nu, iesaistīties šī tezē kustībā. Mēs noteikti visi pazīstam tezē dziesmas, tezē lūkšanu, kas ir tik vienkārši bibliska pieejama, caur ko mēs arī ieejam dziļāk gan Dieva vārdā, gan eh, mācamies lūgties, gan arī piedzīvojam to kopību, ko šī lūkšana mums dod. Kā jūs labi zinat, eh, TZ eh, kustība vienmēr aicina uz konkrētu rīcību, doties ceļā. Un arī šie ziemas izaicinājumi, šīs tikšanās reizes vienmēr ir veids, kā arī piedzīvot šo sveceļnieka stāju, kā to labāk izdzīvot, esot jaunā realitātē, Eh, brālis Filips arī atgādināja, ka ir iespējams doties jau dažas dienas iepriekš tie, kas būtu eh, kā brīvprātīgie un vēlētos arī kalpot tezē notikumam. Man acu priekšā šeit ir arī jau programma, kas ir eh, sagatavota un 28. decembrī ir paredzēta ierašanās, tātad šo jauniešu uzņemšana, sadalīšanās kopienās, kopienās, tur, kur katrs arī dzīvos, kā grupa, tiks izsniegtas maltītes un jau ir vakara lūkšana, kas parasti ir gan eh, ar dziesmām, eh, klusumu, ar dievu vārdu, arī tādā veidā, lai visi jaunieši atrastu veidu, kā viņi varētu lūgties labāk. Eh, savukārt 29. decembrī, kas ir svētdiena, tad ir uh, Eh, brokastis viesģimenēs un um, kristieši tātad, eh, Igaunijā Tallinā īpaši cenšas, lai mēs visi tiktu uzņemti viesģimenēs, lai parādītu šo viesmīlību un arī izveidoti tādi garīgie centri, kur tad eh, pēc brokastīm jaunieši dosies, kur viņi iepazīsies ar vietējo garīgo realitāti, tad savukārt ir paredzēts uh, Eh, tematiskās darbnīcas pilsētas centrā, tiek izsniegtas maltītes un vakarā uz kopēju lūkšanu tad visi no jauna sapulcējās. Un savukārt mm, pēdējā dienā tad arī ir eh, sadraudzības laiks, eh, pirmā gada diena, miera diena ģimenēs vai kopienās draudzēs, kur mm, jaunieši tiks uzņemti. Gribās mazlietiņ, lai labāk ietu tezē lūkšanā, tezē garā, atsaukties uz eh, tezē vēstulēm, kas katru gadu tiek rakstītas no kopienas eh, priora un gada laikā tiek pārdomātas. Un vēlos atsaukties uz vienu no eh, brāļa Rožē lūkšanu, kur viņš runā par mieru, cik svarīgi ir iestāties par mieru, lūgties par mieru, un savā mm, vēstulē viņš saka, uh, Dievs eh, mums ir eh, sagatavojis mieru, Dievs nav nelaimu cēlonis, viņš vēlas jums dāvāt nākotni un cerību. Daudzi šodien ilgojas pēc miera nākotnes, pēc eh, cilvēces, kas atbrīvotu no vardarbības draudiem. Bet, lai to mēs piedzīvotu, mums ir jāatgriežās. Mēs nedrīkstam iet uztraukumā, mēs nedrīkstam dzīvot aizdomās, bet tieši uh, Te zē kopiena ir pamudinājums uz drosmīgiem konkrētiem soļiem, lai satiktos, lūgtos, lai mainītos, lai iepazītos un tādā veidā veidotu miera tiltus. Dievs eh, nav mūs radījis, lai mēs paliktu pasīvi, eh, tāpēc mm, jaunieši ir aicināti būt par eh, miera vēstnešiem. Vēl vairāk viņi, lai apzinās, ka uh, viņu dzīve ir kā gaisma, kas var izgaismot sabiedrību. Protams, varbūt ir tādi, kas ir piedzīvojuši krīzes, konflikta situācijas, bet svarīgi ir pie tām nepalikt. E, bieži vien te zē kopējā lūkšanā ir iespēja atdot sāpes, raizes, rūpes, e, kad te zē brāļi noliek krustu un aicina jauniešus tuvoties viņam, e, izsūdzēt arī savus grēkus vai satikt kādu no te brāļiem, e, spērt konkrētus e, soļus, lai tādā veidā ietu Dieva mierā un viņa žēlastībā. E, Šai vēstulē vienmēr ir uzsvars uz lūkšanu, un īpaši tiek pasvītrota lūkšanas vienkāršība. Dažreiz mēs domājam, ka, lai lūktos, ir nepieciešams daudz vārdu. Nē, noteikti daži vārdi ir ne, nepieciešami, dažreiz tie var būt pavisam neveikli, bet ja mēs atdodam sevi Dievam, tad eh, baiļu vietā nāk cerība. Atbild, atdodot sevi svētājam garam, mēs atradīsim ceļu, kas ved no uztraukumu uz paļāvību. Un uh, brālis Rožē saka šādu lūkšanu, svētais gars palīdzi mums ik brīdi vērsties pie tevis – Ja tik bieži mēs aizmirstam, ka tu mīti mūsos, ka tu lūdzies mūsos, ka tu mājo mūsos, un tava klātbūte mūsos ir e, paļāvība un nebeidzama piedošana. Protams, e, šī lūkšana ir visciešākā veidā saistīta ar evaņģēliju, ar Kristus vārdiem. Pats Kristus um, saka saviem apustuļiem, ļaujiet bērniem nāk pie manis, Dieva, Dieva valstība pieder tiem, kas ir šī bērna stājā, un kurš gan vairāk kā bērns spēja izteikt savu paļāvību. Tāpēc eh, Dievs eh, ir īpaši tūs bērniem, īpaši tūs arī jauniešiem, kas ir eh, savu meklējumu ceļos, kas vēlas uzzināt, uz ko Dievs aicina un kādā veidā viņi labāk var atdot Dievam savu dzīvi. Komunija viens ļoti nozīmīgs vārds, kas ir tezē kopienā, uz ko mēs esam aicināti. E, tajā nedrīkst būt e, bezcerība, bardzība, bet e, komunija ir cieši saistīta ar sirds labestību, ar līdzcietību, ar spēju atvērt sirds durvis un konkrēti arī īstenot šo viesmīlības kalpojumu Tāpēc, um, dārgie jaunieši un arī draudzes, uh, mēs tiešām iedrošinam, pamudinam veidot uh, mazas grupas vai pievienoties lielākām grupām un izmantot šo iespēju, kad šis tezē pasākums ir tik tuvu, būtiski 4-5 stundas līdz uh, Tallinai un mēs varēsim ņemt dalību, mēs varēsim arī aktualizēt no jauna to žēlastību, ko 2017. gadā piedzīvojam Rīgā, un atrast arī savu veidu, kā vairāk eh, ticībā iesākt šo jauno gadu, esot cerības miera svētceļnieki un tādā veidā arī veicinot šo garīgo komuniju, dažādo tradīciju, konfesiju starpā, un arī apmeklējot, protams, Igauniju, apmeklējot eh, Tallinu, šo pilsētu, kurā ir tik senas saknes, neaizmirsīsim, kā arī Igaunija ir tieši Marijas zeme, tāpat kā Latvija, neizmirsīsim, ka viņa kā Tēra Marianna bija cieši saistīta arī ar Latviju vēsturiskos brīžos, un tieši šis mūsu ticības svētceļojums var gan eh, palīdzēt mums būt vairāk kā lieciniekiem, gan arī pašiem daudz ko gūt no šī ceļojuma. Ja es runātu cilvēku neņģeļu valodos, bet mīlestības man nebūtu, es būtu kā dārdūšais vārš, un kā skanūšais vorgus, ja man arī būtu pravītošanas dāvana, un es zinātu visus noslēpumus, visas zinības iegiltu. Ja man būtu pilnīga ticība, ka es pat kalnus porceltu, bet mīlestības man nebūtu. Es nebūtu nekas, ja man mīlestības nebūtu. Ja visu panes, visu ceru esam tic, es nebūtu nekas, ja mīlestības nebūtu. Ja visu panes, visu ceru esam tic. Mīlestība ir labprātīga, mīlestība ir pacietīga. Ja nesadzām pie sava, nedomāj ļauna, ja arī pravītošana izgaistu un zinošanas izgaistu. Mīlestība neizniegs nekot nebūtu nekas, ja man mīlestības nebūtu. Ja visu panes, visu ceru esam tic, es nebūtu nekas, ja mīlestības nebūtu. Ja visu panes, visu ceru esam tic, es nebūtu nekas, ja man mīlestības nebūtu. Ja visu panes, visu ceru esam tic, es nebūtu nekas, ja mīlestības nebūtu jebis upanis visu cer visam tic. pievērsties um, jaunai pēdējai pāvestā enciklikai par uh, svēto Jēzus sirdi. Un uh, tieši arhibīskaps uh, iedrošināja uzsverot, ka tā ļoti skaista, vērtīga sintēze, ko pāvis Francisks mums ir devis tieši caur šo dokumentu, kas 24. oktobrī Vatikānā tika svinīgi mm, parakstīts un izdots – Eh, ir šī dokumenta dažādas sintēzes, un viņš ir pieejams eh, Vatikāna mājaslapās. Viņš vēl nav latviski, bet eh, vēlos apstāties pie šī dokumenta, jo iesirds ja godināšana ir cieši saistīta gan ar mēnešu pirmām piekdienām, gan ar daudzām dievbības formām mūsu draudzēs. Un šie vārdi, kas deva nosaukumu šai enciklikai, Dilexit nos, tulkojas, kā viņš mūs mīlēja. Tad, tad eh, šie ir vārdi, kas īpašā veidā ir saistīti ar um, Jēzus sirdi, un pāvests izvēlējas šo tēmu, jo ir um, jubileja eh, franču eh, svētai Margaritai Marijā Lakoka, kas ir saņēmusi tieši Jēzus sirds vēstījumus parlemoniālā no 1673. līdz 1673. 675. gadam, un e, viņa dzirdēja šos vēstījumus, ko ir pierakstījusi, ko baznīca ir atzinusi, kurus varētu rezumēt, lūk, tā ir sirds, e, kas tik ļoti ir mīlējusi e, cilvēkus, līdz pat sevis atdevēja, lai atklātu viņiem savu mīlestību. Tu varētu rezumēt šajos vārdos, un, protams, Margarita Mariela Koka nav vienīgā, uh, mēs arī uzzinām daudz par Jēzus sirds mīlestību un žēlsirdību no eh, svētās eh, Faustīnas eh, Kovaļskas pieredzes. Vēl arī svētais tēvs šajā dokumentē citē svēto Terēzi no bērna Jēzus un atgādina arī to žēlsirdības kultu, ko svētais pāvests Jānis Pāvils II īpaši ir vēlējies mūsu baznīcā. Apustulis Pāvils runājot par Kristu romiešiem 8. nodaļā 37. pantā saka, viņš mūs mīlēja. Un apustulis atklāja, ka no šīs mīlestības mūs nekas nekad nevar šķirt. Un tieši tādā veidā pāvests e, iesāk šo encikliku, e, viņš mūs mīlē, dilexit nos, ka Jēzus eh, sirds eh, mīlestība patiesībā ir viss Dieva vārda rezumējums, tas ir evaņģēlija eh, sintēze, jo mm, Kristus mīlestība atspoguļojas viņa svētajā sirdī. Jēzus sirds godināšana ir tāda nu, reliģiozitātes forma, kas ir ļoti pazīstama, kas mūs aicina uz personīgām attiecībām ar Dievu, bet arī draudzēs mēs eh, praktizējam tieši iesirds godināšanas kultu, gan ar eh, himnām, ar iesirds litāniju, un eh, tieši godinot Jēzus sirdi mēs atrodam evaņģēliju, mēs nebeidzam atpazīt un mācamies satikt un mīlēt Kristu. Pavests šajā enciklikā saka, ka šķiet, ka pasaule ir zaudējusi sirdi – jo bieži vien bez eh, Kristus pazīšanas eh, mēs neredzam to būtiskāko un svarīgāko, un tieši tāpēc bieži vien cilvēka cieņa netiek izprasta, pārprasta vai mīdīta ar kājām. Jēzus sirds eh, priekšā mēs esam aicināti uz atgriešanos, un tieši vēršoties pie Jēzus sirds šī jubilējas gadā, 305. gada dienā, kas tiek svinēta, Eh, saistībā ar Margaritas Marijas Alakoka saņemtajām parādīšanām, tad ir šis eh, dokuments. Šajā dokumentā pāvests arī skaidro sirds eh, nozīmi. Sirds, kas ir mm, cilvēka, var teikt, kodols, cilvēks satiek Dievu savā sirdī, tieši sirdī Dievs viņam atklājās un runā, uh, mums e, ar sirdī cieši saistīta arī izpratne un mūsu rīcība e, saskaņā ar mūsu sirdsapziņu. Un viņš arī dod e, skaidrojumu sirds nozīmē ne tikai kristietībā, bet arī pirms kristietības grieķu un arī citās kultūrās. Jēzus mīlestības žesti un vārdi, par to tiek runāts otrajā nodaļā, pāvests tur runā, ka Dievs ar maigumu mīlestību un žēlsirdību vēlas satikt cilvēkus, ka viņa mīlestība pat ciešanās ir ne tikai dzīva un darbīga, bet īpaši veidā pie atvērtās Jēzus sirds, romiešu virsnieks arī atpazīst eh, Dievu, viņš to apliecina, viņš izsaka savu ticības eh, liecību – mīlēt, godināt Jēzus sirdi nozīmē atgriezties pie evaņģēlijas sintēzes. Un e, tieši svētie ir mūs to mācījuši un e, palīdzējuši labāk saprast jau no baznīcas rītausmas, piemēram, svētais Augustīns e, ar saviem darbiem pavēra ceļu Jēzus sirds godināšanai. Jēzus sirds godināšanu vajadzētu sasaistīt tikai ar vēlīniem viduslaikiem, uh, bet jau eh, baznīcas stāvi jau runā par šo lielo iesirds ja atvērtības dāvanu. Atcerēsimies Arsas eh, prāvestu, kas eh, ļoti mīlēja gan Jēzus sirdi, gan Marijas sirdi. Godinot Jēzus sirdi, mēs araņam, saņemam spēku, lai doties pie brāļiem un māsām. Un tieši piektā nodaļā pāvests enciklikā saka, ka mīlestības dēļ mēs eh, uzsākam kalpošanu, mēs vēlamies satikt brāļus un māsas, un tas ir vislielākais eh, žests, ko mēs varam viņiem atklāt, ir šī Jēzus sirds mīlestība, kā to izcilā veidā īstenoja eh, svētais Charles de Foucault, kas tādā misionārā dedzībā vēlējās būt universāls brālis un uh, vēlējās, lai Jēzus sirds eh, mīlestība tiktu atklāta arī nu, tām tautām, kultūrām, pie kurām viņš gāja, dodoties uz eh, Āfrikas eh, ziemeļiem. Jānis Pāvils II, svētais, saka tā, kopīgi upurējot sevi Kristus sirdī uz naida un vardarbības drupām, mēs varēsim uzcelt mīlestības civilizāciju, Jēzus sirds valstību – Tieši Jēzus sirds mīlestība dod mums spēku kļūt par misionāriem, un tieši tā ir pamat doma, ko sinodes tēvi pēdējā sinodē atgādinā baznīcai un vēlas īstenot šo līdz atbildību baznīcā, šo misijas garu, šo arī atbildību par uzticēto vēsti, bet mēs to varam īstenot tikai tad, ja paši mīlam e, baznīcu, meklējam Jēzus sirds godību, atrodam arī laiku Jēzus sirds godināšanai. Dokuments noslēdzās ar pāvesta Franciska lūkšanu, un ar šo lūkšanu arī vēlos noslēgt šīs pārdomas. Mūsu pāvests eh, Francis saka, es lūdzu kungu Jēzu, lai no viņa svētās sirds mums visiem plūst dzīvā ūdens straumis, lai dziedētu ievainojumus, ko mēs paši sev radām, lai stiprinātu mūsu spēju mīlēt un kalpot, lai mudinātu mūs mācīties, virzīties kopie pretī taisnīgai vienotībai un brālīgākai pasaulē. Tas ir līdz brīdim, kad mēs kopā ar prieku svinēsim mielastu debesu valstībā, kur būs augšamsēlies Kristus, kurš harmonizēs e, visas mūsu atšķirības ar savu gaismu, kas nepārtraukti plūst no viņa atvērtās sirds – lai viņš vienmēr ir slavēts. Godājumā radījumā arī Latvija klausītāji, paldies par šo iespēju būt kopā ar jums, saņemsim svētību, lai šīs dažas atziņas no baznīcas dzīves palīdz mums eh, neapstāties, ja tālāk ar atbildību iesaistīties gan mūsu draudzēs, kopienās, iet dziļāk mūsu garīgajā eh, briedumā, mīlestībā uz Kristu, uz baznīcu, un arī nest Dieva valstībai cienīgus augļus. Pieņemsim svētību, kas nāk no Dieva. Lai mūs visus svētīs sargā un pavada visvarenais un žālsirdīgais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Izskanēja dienas katehēs. Ja šī katehēs tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!